你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你估細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastic，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。怒喝推鼓鼓鼓 老漢推估 Hello，好憤怒啊呢隻啊今日呢、個誒、管弦魔術師啊，管弦樂魔術師。咁即係邊一個啊？啊，講緊邊個咧？就係呢一個史托高夫斯基啊 s t o f g o w s k i 啊，嗯啊。牛夫斯基啊，史托牛夫斯基，啊咁啊，即係唔好以為呢啲譯名咧就係嗰啲即係以前嚇 文革時期嚇共產黨嗰啲譯名嚇。哦唔係唔係英特勒、紅內爾啊嗰啲嚇啊乜嘅咩，或者即係你知啦，我哋以前啲譯名咧，每一個冇有音冇音都譯埋噶嘛嚇 S。就唔又一定係一定係有個 C 啊咁樣嚇，耶耶耶嚇咁啊誒 H 啊漢啊咁樣啦嚇，即係貝克漢姆嗰啲 friend 啊， 啊 K K 就一定係黑噶啦咁樣嚇，咁啊搞到咧啲中文譯名咧就鬼死咁長嚇，嗯，咁但係我哋而家香港咧就又翻翻轉頭啦，又去翻個呢啲咁嘅老土翻譯啦，嚇係啊嚇咩威斯威斯敏斯特啊，犀唔犀利啊？ 黐線，誒，仲有個弗吉尼亞州喎，弗吉尼亞州忽咗好耐啦，係啊，幾好佢聽啊！個發音要我覺得準啲喎，弗咩馬殺豬咩話？馬殺豬咩？唉，我都係讀翻個英文咪好咯，Massachusetts。啊，弗吉尼亞州幾好聽啊，我覺得，又忽又吉咁樣，啊咁好有金小文 feel。但係呢個即係威，即係個呢個 西敏寺咧，呢、個叫咩啊？威咩斯托特啊？係威咩咩威斯敏托特啊？唔記得啦，咁難記點記啊？西敏寺咪譯得好好咯啊。即係有少少賽德克巴萊嗰啲 feel 啊！但係會咁官方都人哋有係圖啊叫西敏字嘅啫，英國官方係啊，咁啊唔知點解又搞埋啲咁嘅小動作啦。Yeah, 都 yeah, 聽唔 yeah 明。咁啊，斯托高夫斯基咁啊個名 Stokowski 啊，真係都好難，都都係譯得 史托高夫斯基嘅 Yeah，係啦。咁啊乜乜司機乜乜司機係嘛？好多司機，咁但係呢個司機咧就大家唔幾乎好係俄佬都係司機。係啦。咁但係唔好以為咧，即係等於印度人就好多阿星咁。係啦，咁啊唔好以為呢個係俄佬喎，咁啊，係啊，咁啊當然唔係啦，咁啊嚇唔係司機就係俄佬嘅嚇，波蘭司機係咪羅係咪俄佬啊？ Polinsky 嚇，波蘭司機就做司機嘅，冇錯喺波蘭。OK，咁啊更正啊，好多師奶夫人都係個名叫司機啦。咁咧 Stokowski 咧，我講到頭先嗰首咧就《匈牙利狂想曲》第二號，我哋曾經喺路漢推估都講過啦，都播過㗎啦。咁就誒、呃再播咧，因為呢個真係好 iconic 嘅聲音啊！咁啊、你揾聞所有嘅版本都 唔係咁嘅聲㗎啦，咁啊嚇。咁、就佢將呢一首作品咧就係、誒、可以講係神化咗啦嚇，出現咗一啲魔術啦嚇。咁、但係知唔知即係有啲咩魔術咧？咁我哋即係一路今晚咧就即係再睇下 播下啲唔同嘅嘢，咁啊等大家睇下感受下佢嗰啲魔法係所謂咩啦。 Yeah, yeah, 咁啊，Stokowski 好多時被人譽為一個 mu 即係誒 musician 啦，有一個管弦樂嘅嘅係咯魔魔術師、魔法師咁樣啦嚇。咁喺佢指揮底下咧，佢就好得意嘅嚇，即係 唔知大家有冇聽過 Stokowski 嘅嘅指揮啦嚇？總有聽過下。有啲咩印象咁啦？譬如楊師傅有冇印象啊？嚇楊師傅話冇乜印象，唔係我嘅印象係佢佢有咩佢係改編好多改編好多嘢，將好多啲 orchestra，譬如一啲誒鋼鋼琴鋼琴嘅協奏曲，或者係啲管風琴嗰啲音樂啊嗰啲，佢會做好多啲 orchestration。係啦，咁咧就因為咧誒 Stokowski 咧， 佢最出名啦，其實都好多嘢都好出名嘅。咁佢又做咗好多，好似楊師傅講啦，就係、佢有好多係佢改編嘅 orchestra，係即係嫌嫌原本嗰啲版本唔夠班啊。 係啊咁啊等我嚟啦咁樣嚇，冇錯咁就即係包括咗，譬如好似誒圖畫展覽會咁樣 Mosowski 嗰、個。佢呢個可能係最多已經做得最多嗰個版本嚟。誒唔係啦嚇，唔係咁啊因為啊，Raphael 嗰個 Raphael 嗰個 Raphael 嗰個嚇多啲咁啊 Raphael 嗰個即係視為正宗啦，咁其實就係其中可以講一其中一個 orchestra 嘅版本啦，一個 orchestration 嘅版本。咁就 但 Stokowski 啊嫌 Raphael 嗰個唔夠過癮啊，唔夠班，咁啊佢啊自己再嚟搞過一個嚇，咁咧佢咧就係同誒，譬如好似舉個例，Toscanini 嗰種咧，即係誒 即係要好忠實咁樣反映嗰個音樂或者作曲家個精神嘅嗰種咧嚇。係咁講啦。係啊，係啦，係咁講啦嚇。因為點解係話係咁講咧？因為即係譬如有啲人中意拗嘅咁啊，即係誒 忠於原著咁啊嚇，就又會又會又會冇咗啲 imagination 啊，噼里卡啦啦，又會太忠於原著啊咁。咁其實咧就冇呢回事嘅。邊有忠於原著嘅啫？係啦，因為點解咧？你個音樂寫咗出嚟係咁多嘢， 你除非要寫嗰個人自己去玩翻嘅啫。都未必忠於呢個唔係係音樂㗎冇原著，係只有詮釋，冇錯。沒有原著。係啦，咁當音樂咧一個 idea 咧寫咗喺個誒、呃一個作曲家寫咗喺個節譜上邊咧，佢就變成咗音符啦。啊，咁就呢個 Stokowski 嘅講法嚟嘅。咁 OK 就會變咗一個即係一個 piece of music。咁但係咧呢、個 piece of music 咧 就唔唔係音樂嚟嘅。係，啊，咁就直到佢玩出嚟。就係直到佢玩出嚟。咁但係咧，到底裏邊有好多嘢係寫唔到喺個音符裏邊嘅。或者冇冇辦法有咁精準嘅指示啊，啊，所謂意在言外啊。啊或者指咗你都可以唔跟啦。冇錯，咁就算係作曲家本人話係咁玩呢， 咁啊代唔代表作曲家就係、嚇、作曲家代唔代表我呢？咁 Stokowski 就好明顯就認為作曲家唔代表我啦，嚇咁啊認為音樂呢就係、嚇。基於呢個最大嘅公眾嘅利益係為行先嚇嚇啊咁就咁就誒用佢嘅嚇 imagination 佢嘅想像力嚇，將呢個 Yeah. 音樂咧變得更活生。咁啊重點啊嚟啦，就係、個音樂到底出咗嚟 正唔正咧？有冇效果咧？咁樣嚇，咁呢個好緊要嘅。咁啊就唔同，有時而家新一代咧，有時會發覺有好多咧，即係人快去慢，人慢去快啊。誒、人哋重音嘅時候，佢就佢就 pianissimo 啊咁樣。啊搞搞搞震，咁就專有啲位就專登撚一撚佢啊咁樣嚇，咁啊 即係視為佢當係一種自我嘅風格啊咁啊嚇，我就係咁樣，我就係、我呢啲人咧嚇就係有風格㗎啦咁樣嚇，咁但問題係有時咧，你聽啲大師咧，佢個風格係好完整嘅嚇，即係佢好有說服力啊。即係一個 Grand Gu 啊、Stokowski 啊，有時係你睇發覺佢哋可以將首嘢用佢完全係獨立自己一種方式去詮釋嘅。嗯。咁但係又唔會俾人 鬧啊咁啊嚇。咁當然啦，總有啲人鬧嘅。呢個唔可以咁玩，呢度唔可以咁玩，呢度唔可以咁玩咁樣。咪你冇辦法滿足晒所有人㗎。係啦，咁但係大致上咧，即係都令人哋覺得即係嗰個音樂可能係更加活生啊，或者係誒呢一種方式亦都好好喎咁樣嚇，咁就有冇說服力係最最最緊要嘅。嗯，即係你講嗰一套出嚟咧， 啲人聽唔聽咧？即係啱唔啱聽嘅問題。係啦，呢、個就係非常緊要，同埋你係咪無厘頭咧？係有時會無厘頭噶嘛，改一改啲嘢咁啊嚇，咁啊咪有時我覺得巴恩斯坦就係咁，係有啲無厘頭， Bernstein 啊，Bernstein 未算，都未算啊未算未算哦，爭爭爭即係太正經啦，仍然係。 Bernstein 誒，即係距離無厘頭仲爭好遠啊！即係你要聽， 下次我即係可能要整個專輯係要整啲無厘頭比較下佢哋，唔係因為佢嘅馬，即係阿阿阿阿阿伯嗰套馬勒咧，即係同人哋都係有啲唔同。係係係係係。咁但係馬勒嗰個演有演奏空間就非常大嘅。咁啊係，係啦，咁啊，即係淨係搞掂嗰餐嘢，嗰餐架餐啊，King 框啦，又 cowbell 又成咁啊， 咁啊已經唔簡單啦。冇錯，要去農場啊。啊，即係好似嗰啲列寧列尼史國大導演啊嗰啲啊，咁啊即係搞掂啲千軍萬馬咁已經 O K 啊！你仲想有情節咧，就有少少苛求啊，冇辦法俾少少你睇咧，嚇咁啊已經 O K 啦，即係鐵達尼號咁樣係咪啊？嗯，占士金馬倫呢啲搞掂嗰餐 一大堆嗰啲沉船啊、撞冰山啊、傾傾卡卡啊，揾個電腦搞掂啊嘛。搞得掂都已經好好睇㗎啦，呢啲，嗯，係嘛？咁啊，咁啊，點解講又講咗呢度嘅？啊，咁㗎啦，即係有幾無厘，有有幾無厘頭啊！係啦，咁啊，即係講 Stokowski 嘅演奏嘅少少 風格嘅睇法啦。咁啊，咁啊， 我哋真係一路播一路再講啦。好咁啊，Stokowski 咧，我哋聽到佢咧個聲音咧好有彈性嘅，好好有立體感啊，好 3D 甚至 4D 添，有時嚇、即係直情係前排攻擊， 即係後排前掩後移後排攻擊乜都齊咁樣嘅。會有運動嘅比喻啊。嚇、即係一種好似現代戰場咁樣立體戰、立體戰術咁啊嚇嚇，空襲加地面部隊，再加埋呢個無人機咁樣。跟住係電腦入侵，嚇咁就係好唔平面嘅嚇，就係非常立體嘅 Right 嚇，咁就係佢一個特色。咁啊點解會咁咧？咁我咧即係又嘗試下用好短時間又講下啦，咁啊嚇，咁 即係可能好膚淺啦嚇。咁咧，但係佢咧。誒、出身咧就佢喺英國出世嘅，咁佢佢嗰個嗰、個誒誒屋企咧就係、呢個愛爾蘭同波蘭嘅後裔嚟嘅，係啊咁所以叫波蘭就司機啦嚇，啊波蘭怪唔知啦嚇嚇咁啊，特即係但係佢好唔似一般英國佬嘅嗰、個風格。 嚇，咁就尤其是嗰個 showmanship 啊，大家睇到啊個頭已經勁啦，係咪啊？係嚇成個嚇誒散開揈下揈下噶嘛。 Dracula 驚情四百年裏邊嗰個嚇德古拉伯爵咁嘅款啊嘛個頭，嚇咁啊型到死嚇，咁啊指揮咧又唔用指揮棒嘅。嚇咁啊 OK 嗰隻手咧，我諗冇冇一個指揮好似佢咁 expressive 啊！ Right 嚇隻手直情有音樂嘅。 咁而家都有啲指揮係唔中意用指揮棒，中意用手嘅，咁但係就變得好核突嘅。嗯啊，即係譬如九加羅夫啊嗰啲啦嚇嚇 g r i g l o f 啊，咁啊好嚴重，九加羅夫。好嚴重。咁啊，即係有有唔用指揮棒，有啲咧就係你見到佢嗰個風格咧，就係 即係好似一個交通督導員咁樣啦，即係以前嗰啲企喺路路中心嗰啲交通警啊，指揮啲交通嗰啲，嗰啲手就一啲都唔靚。但係 Stokowski 咧個，你淨係睇佢個手咧，你已經知道佢，即係你覺得佢佢表達到啲乜嘢俾個樂團聽。嗯。咁另外咧，即係我哋都唔。 冇口水咁咁多啦。誒、我諗其中一個佢嘅風格咧係嚟自佢嘅出佢個音樂個 training 啦。咁佢係皇家音樂學院嘅，咁、而佢係誒主要咧係係集呢個管風琴嘅。哦，原來係係啦，咁所以咧，你聽到咧，佢後來亦都有好多改好多啊。管風琴嘅作品啦。係啊嚇咁就佢係好熟悉呢啲管風琴嘅作品。好 咁咧，管風琴咧同其他樂器唔同啊，因為管風琴係有好多好多 texture 嘅。係嚇咁、如果做指揮或者做係啊做指揮作曲家咧，如果通常係識鋼琴啦，咁因為你鋼琴可以因為冇咁難彈啊嘛，你要小提琴你要拉得好咧。即係拉到唔 grut grut 聲都要需時好耐，冇錯要浸淫好耐。咁鋼琴咧，你彈得唔好咧， 即係至少你彈彈咗啲譜上邊嘅音出嚟就比較易啲。係咁以你嚟聽下，係啦攞嚟用嘅啫。咁但係管風琴咧就仲犀利，即係誒又又有 pedal 啊，又有成啊，又可以掹嗰啲好似揸 lift 咁樣掹嗰粒掣咁啊，改變下嗰啲聲調啊 Yeah. 嚇咁啊，成個管弦樂嘅聲音可以做到出嚟咁。就係咁講咯。差唔多噶啦，trumpet 啊咁啊嚇，beep 咁啊又喺度掹粒掣咁樣嚇，十八樓啊唔該咁樣撳一撳嚇，咁又出咗嚟啲聲嚇，咁又踩下啲 bass 咁樣啦，啲 pedal 只腳好似跳舞咁可以嚇，咁就但係就體力就相對就消耗就比較大啊，全身咁喐動嚇，咁而且咧成日都唔係俾人俾人見唔到啊，彈管風琴嗰啲。縮縮埋咗喺頂縮埋咗，係即係你都唔知佢喺度喺度香港搞，嗰個就縮埋頂嘅， 其他嘅地方嗰啲係。咁所有都係㗎啦，都係啊都係擺到高係擺唔到出嚟，係啊，唔縮唔縮埋，唔擺唔到喺喺個殼中間嘅 Yeah 啊咁啊，即係即係自己面壁咁樣喺度喺度揸 lift 咁樣啦，好孤獨啊！好孤獨嘅，係啦，冇錯啦。嚇咁啊，即係你唔知有啲人啊，唔你唔話俾佢聽，佢唔知道有人喺度撳緊嘅，知道做緊嘢啊係啦。即係就算聽咩聖桑 organ symphony 都，誒 點解即係都唔知啲聲喺嗰度嚟嘅或者係好少呢啲 program，香港好似嚇少啲 少啲。即係我其實好恨聽下啲管風琴係咩其實有聲㗎㗎哦，但係就唔唔係稀有文化中喎。心成日都有，佢即係晏晝嗰啲點去啊？唔係啦使做咩？晏晝 lunch time 唔使錢嗰啲。唔係咁就唔係真係咁少，即係唔係稀有嘅，係少啲咁解啫。係啊，係經常都有機會嘅嚇。即係如果 即係基本上你嗰年你都會揾到㗎啦。係咁就但係去唔到啦，又係或者唔知點解，通常係 last 嗰日嚇，今晚原來演出啦咩咁啊？咦係喎，係啦。喂，咁啊講起管風琴，我哋先播一首咧，都又係咁 iconic 嘅，就係、改編自巴哈嘅 Toccata and Fugue 嘅，啊，即係觸記曲與副格曲啊。咁呢、首 D minor 咁就 好多時喺啲恐怖音樂啊、成啊咁啊，你都會聽過。就係 Dracula 出場。係好聽下先。 呢個版本果然改編得好犀利啊！ 臨尾多咗抽嘢啊！咪突然間見到老友出場喎，嚇我跳。哦，佢呢個呢，其實仲有後邊一段呢，就跳咗特特副歌曲嗰一段冇咗副歌佢 skip 咗係啊，咁啊，但係都算啦，我哋。但可能係個錄音佢得開咗兩節嘅。係啊係啊係啊，咁就誒仲有算啦，唔播後邊嗰度啦嚇。咁啊，大把好嘢唔使驚大把嘢播。 咁就我哋呢個就係捉記曲嗰個部分啦。係咁啊，已經聽到佢嗰個色彩係好得人驚，嗯千變萬化。咁啊，當然啦，呢啲作品咧就由佢自己改編咧，咁佢就即係玩到天花龍鳳都冇問題啦。冇錯咁但係即係都要有咁嘅能力。 咁啊，如果你睇過，譬如喺 YouTube 上邊咧，你會睇到 Stokowski 有啲晚年少少嘅去 rehearsal 啊咁啊嚇，咁啊佢。你睇到佢個即係其實係做咗好多嘢，好多嘢先至會出到呢一種效果嘅。嗯嚇咁、就唔係話淨係我靠，即係我我我靠呢個個性揾飯食嘅。嗯嚇、我就係型棍咁樣嚇，出咗嚟嘅音樂就係型棍咁樣嚇。咁但係佢呢啲都係要。 係花咗好多好實實在在嘅功夫嘅。咁有時咧，譬如我睇過有條片係指誒誒嗰啲美國青年樂團啊、American Youth 啊，咁就即係你睇到唔係好 professional 嘅嘅樂團啊，咁當然唔渣啦，嗰啲嗰啲後生仔啊啊，即係唔係最 top。即係唔係唔係 professional 啦嚇，直情嚇咁，但係都係叻嘅咁。但係喺佢指揮底下咧，係 出咗啲驚人嘅效果、驚人嘅色彩啊出嚟。咁犀利嚇！即係你可能話技術啊各方面，可能你仲可以再好啲啊咁樣啦。係但係成個管弦樂嗰、個嗰、個嗰、個嗰、個顏色已經係即係出咗嚟啦嚇。嗯咁啊音樂即係貴乎呢、個，即係最緊要表達得到啊嘛。 冇錯。嚇！阿托斯卡尼你都講過啊，佢話呢個世界咧就冇差嘅指揮，誒唔 sorry 係冇差嘅樂團嘅，只有差嘅指揮，係啊哇，好蝦上。係啊，咁啊即係你俾對俾對誒垃圾去指佢都。哦，sorry 啊，不過即係我想講俾人垃圾去指佢都指指得好。咁當然啦，我哋聽好好啦嚇，可能佢自己好穩陣啊嚇。例如佢對 MBC 嗰隊 樂團，佢即係已經係首屈一指，即係全部勁人嚟嘅係裏邊嚇，都俾佢鬧到死啊！啊，尤其是拉 double bass 嗰啲。冇辦法啦嚇最熟嗰樣。啊！一路一路你冇耳啊，冇耳啊！你哋班友，你啲隻耳生喺只腳度啊咁啊！我搏都係鬧，always late late late late late 啊！即係一路鬧到佢哋只狗咁樣。咁啊誒， 我有朋友咧就喺史托高夫斯基咧 Stokowski 誒指揮底下就就玩過咁樣嚇，俾佢指過。咁都咁啊好大年紀咯咁啊，因為 Stokowski 咧都九張幾嘅，喎，走嗰陣時走嗰陣時九十五歲啊，啊嚇勝在夠長命。OK，咁就唔一百幾多年出世啊總之同阿邊個啊 Richard Strauss 嗰啲係 friend 嚟㗎。嚇，好離譜啊！九啊幾歲？OK，咁七 七幾年走嘅係應該係，咁就誒俾佢指過咧，就當時我嗰個朋友就好後生嘅嚇，咁就。咁啊，面即係有好多好多時就未必符合到 Stokowski 個要求。嗯。咁但係咧，Stokow Stokowski 就話佢，即係我個朋友就話咧，佢一啲都唔惡嘅。 OK，嚇就唔係好惡嘅，咁好、細心咁講解啊，咁樣嚇點玩點玩點玩啊，咁樣咁就對於嗰啲真係唔唔唔合乎規要求嗰啲咧，佢、嗯就直情叫佢走嘅。哇！嚇，就但係就唔係鬧喎嚇，你走啦咁啊，唔好阻住地球轉咁啊。我都係咁講㗎，冇人走啊，唔知點解。咁啊，因為你唔係 Stokowski 啊，Stokowski 嗰啲咧建立咗 個嗰個嗰個嗰個明星建立咗半個世紀啊嘛，嚇到老嗰陣時咪可以即係我叫佢走咯鬧多半個世紀就得。係啦，冇錯啦嚇。咁啊，但係佢就唔會令到嗰啲樂團啲人好難受啊咁樣咯。嗯嚇咁啊，即係即係可能嗰、個嗰、個佢叫佢走嗰、個，可能大家啲團員都想去走噶啦，唔好阻住晒咁樣。咁但係有個特色咧，就係、誒、 嗰啲樂團即係共通點啊，唔係特色啊。嗰啲樂團嘅人咧，都係講翻就係佢喺史托高夫斯基指揮底下咧，佢哋嘅出嚟個聲音咧，演奏個水準咧，係好到係超乎咗佢哋自己嘅能力嘅。即係一句講晒，自己都唔信。自係啦，冇錯啦，自己都唔信啊！點解可以咁好呢？嚇，係超過咗自己嗰個水平嘅，即係一一一 貫嘅水平嘅。嚇，咁、就好嘅指揮往往都係有啲咁嘅能力嘅。即係譬如 MBC 咁都係啦，即係嗰班人咁勁，大哥嚟嘅。係嚇、都仲喺度話喺 Toscans 誒 Toscanini 嘅指揮底下都哇！即係唔知，即係都都都覺得自己可以拉到咁樣嘅水準嘅嚇，或者個聲音原來可以更上一層樓嘅嚇，咁啊 大指揮個個都係咁樣嘅，即係 Berlin Philharmonic 嘅 f o r w a n g l a 咁樣嚇，即係都係誒一佢一有佢坐鎮咧，都係即刻啲聲音就好晒嘅。嗯，OK，咁啊一一方面就嚟自排練嘅時候有好多好細心嘅。即係做咗好多嘢啦，rehearsal 嚇、咁另外就係、即係嗰有啲人係有好難解釋嘅，有啲人就係有嗰種 charisma，誒、佢佢講兩句咧，你就會聽嘅嚇、 或者佢嘅存在咧就會影響到件事嘅。嗯嚇，咁啊，即係好似個老細咁一傳一動喺公司咧，個個伙計都好似好勤力咁。係嚇，即刻影響咗成件事。嗯嚇咁啊，誒 Duarte 都係嘅。 OK，係有有個有個朋友好似拉利物浦啊嗰陣時嚇，咁啊俾杜瓦提子咁啊已經係抽晒，即係嗰啲叫做咩啊？隻手猛咁震嗰啲咧嚇， 嗰啲叫叫咩症啊？呢啲誒隻手係咁震啊，好多種都會咁樣係咁震嘅。柏金遜嗰啲啊 OK，嚇，即係佢晚年係有啲柏金遜症啊。係嚇咁就即係大家都唔係好知道杜瓦提喺度指緊乜㗎啦。 OK 咁但係啲聲就全部係超水準。哦咁啊，即係個人 嘅存在嚇，即係已經令到啲聲出咗係杜瓦提嘅聲咁啊。咁、其實好神奇嘅呢啲。咁 Berlinfield 都講過啦，係嘛？rehearsal 有個客席指揮指 Berlinfield。rehearsal 咁啊，嗰個定音鼓就係耷低頭就喺度睇譜啊咁樣啦，佢話嚇咁突然間哇，成隊樂隊啲聲出現咗好巨大嘅變化，點解突然間靚咗咁多咧？多咗咁多色彩啊咁啊！ 突然間好咗咁多，咁望一望指揮台冇嘢啊，冇嘢發生啊，都係咁啫咁樣嚇。但係再望遠啲，哦，原來 f u r a n g e 走咗入嚟個 concert hall 度睇排練。老細出場，嚇，大佬啊，唔係老細啦，大佬啊，嚇一入咗嚟個首領一入咗嚟，即刻大家會變翻啲聲靚翻嚇，咁啊其實好神奇嘅呢樣呢樣嘢。咁啊，我哋不如再聽下誒。 又係巴哈改編啦，咁有幾首都改編得非常精彩嘅。好啊，咁就又係嚟自巴哈嘅管風琴啊，啊 Bach organ work 啊，啊好 work 嘅。咁啊呢首就小賦格啊，咁就 Stokowski 佢其實誒終其一生咧，其實係誒錄過好多次噶啦。嚇咁同 OK 同唔同樂隊都有有錄過。咁啊最早就我我記得應該係同費城啦。啊，咁就 我哋聽咗先啦，不如。「 好離譜啊，係咪啊？正唔正啊，Candy？點呢？嚇管風琴嘅歌力嘛本身，但係可以做到咁多色彩。佢似乎令到本身個樂曲更加立體啊！ Oh yes，係啊，嗰個色彩好恐怖啊！嗯，嚇咁就即係 compare 到管風琴嗰個版本。係係啦，即係佢， 即係有啲人咧，可能即係見佢個樣咁耶咧，即係有時，因為我哋人好多時好多中意擺好多標籤噶嘛，係嚇、即係見佢光頭佬打煲呔咁，可能呢啲就正宗嚇，比較典雅古典嘅咁樣嚇。呢個啲頭髮向上咁樣飛咧，咁蓬鬆啦嚇，啲手啊成日如來神掌嚇，好、多色咁樣咧，就覺得佢呢啲都係玩嘢嘅。係咁啊，而玩嘢係係真嘅嚇、 即係佢係簡直係呢個撚化之中嘅神化嚇、 OK，即係即係冇人即係將嗰個音管弦樂，即係即係即係個撚字真係冇冇得再再好啦嚇。咁啊，即係當 once again 啦，個撚字唔係粗口啦嚇。係一個動詞。嚇，咁啊，即係即係係係將啲嘢撚到咧，係係冇得再撚嘅嚇，呢啲真係 好撚嘢啊！為之， OK 即係撚嘢撚得好好嚇，咁啊，即係個色彩係係係，唉冇冇得好講啊！即係呢啲天才嚟嘅嚇，佢好似當時誒係 Royal。誒誒誒 Royal College 咧，皇誒皇家音樂學院嘅時候咧，佢好似係十三歲入到去嗰啲嚟嘅，係都係好細個嗰啲， 嗰啲就已經俾人取錄嗰啲。咁、就我諗英國冇乜點出過呢啲咁嘅大指揮咧嚇，而且咁破格、咁有才情嘅指揮。嗯，嚇咁、另外有一個好，即係英國有幾個好好嘅指揮嘅，咁就誒、譬如誒百利法語個家族嗰、個 Beecham Beecham 啦，Sir Thomas Beecham 啊，嚇咁就即係佢就有錢啦，咁即係屬於英國管弦樂 樂團之父啊，咁啊、有好多隊樂團係佢組成嘅 Yeah 嚇咁就。咁啊，佢有佢嘅趣味喺裏邊啦。咁啊，另外就係、誒、Sir John Barbie Woolley 啦，啊咁就即係一個有呢個挪威同應該意大利血統啦，嚇咁就嘅嘅英國指揮啦， Yep 嚇咁就誒、不過似乎 都好少純啊 Beecham 係英國血統啦，嚇即即係英英國人啦嚇，咁就誒誒、其他嗰啲可能有啲波蘭裔啊咁樣嚇嚇 Irish 啊呢個 Irish 加波蘭，咁啊。誒、Sir 譬如 Sir John Barbie Woolley 排練咧就好得意嘅，就好 Q 沉氣嘅。嚇咁、出嚟嗰個效果咧當然好好啦嚇，咁啊，但係咧你發覺佢 即係好 Q 沉氣，即係兩個巴咧講講講講講講講好 Q 耐都未搞掂咁樣嘅嚇，咁、就即係我哋因為作為聽眾咧，我哋聽過成果啦，咁啊聽 CD 啊聽到即係都幾陶醉啦嚇，咁啊、但係可能啲樂團就媽媽聲都唔出奇。即係練到發火。係啊，搞咁 Q 耐咁啊，嚇咁啊啲大指揮咧，仲有一個能耐咧，就係、可以喺 同一個時間裏邊可以做到好多嘢嚇。咁、Toscanini 啊、Stokowski 啊，呢啲我相信都係嗰類人啊。嗯，嚇、即係喺佢嘅存在，有時因為聽好多排練都話，即係指一隊新樂團。上次講個 BBC 咁樣嚇係，由頭玩到尾咁樣，跟住哇，發覺隊樂團啲聲都已經唔同晒。嚇、即係個指揮一突喺度嚇， 跟住阿 Sir Adrian Bow 走嚟睇下啊，睇你點樣指我隊樂隊先，咁排練嘅時候學下偷下師先，睇下你講啲咩先。冇乜嘢講，由頭玩咗一次，跟住佢話 Adrian Bow 喺旁邊聽就已經話：哇！呢隊唔係我隊樂隊嚟，點解我隊樂隊突然間啲馬力加大咗幾廿匹咁樣嘅？好似開咗 turbo 咁嘛嚇咁啊！即係個指揮係有時有啲咁嘅咁嘅能力嘅，即係我諗呢啲係 leadership 啊，嗰啲領袖魅力啊咁樣嚇。嗯，係有啲人就好沉氣咁講講講講講講講到人哋都係煩到唔想聽咁樣。怕咗佢咪玩得好咯。咁但係始終嗰嗰個效果有少少唔同啊。嚇咁 Stokowski 呢啲咧就有個有好得意嘅喎，佢佢個弦樂嗰個嗰個，我哋講少少佢有啲趣怪嘢啦嚇，就係佢咧據聞咧就係弦樂嘅 誒功法咧，佢好唔注重嘅喎。 嗯，佢係可以上落工嚇，中、意上就上，落就落嘅喎。咁啊，同同好多指揮認為誒，因為功法咧就係好似我哋嘅呼吸咁樣啦嚇，大家要一齊呼一齊吸啊，一齊上一齊落。咁、但係佢有時會兜亂啲功法嘅。 嚇咁、就變咗你見到隊樂團好似唔啲弦樂唔係好齊咁啊，一個上一個落咁樣喎。咪一合埋眼咯，啊合埋眼唔好睇。咁啊，即係似嗰啲即係好業餘嘅樂隊，有時功法有間唔中有幾個碌，即係錯功法啦咁樣嚇。咁啊，不過當然啦，樂團咧就即係俾少，即係可能我哋有啲聽眾都係拉樂團啦，俾少少 tips 你啦嚇。即係如果冇練琴咧嚇， 就最緊要就搞掂啲功法嚇，因為你拉琴咧拉拉出嚟咧，即係都係啲資深拉樂團啲人講嘅嚇。你拉足晒啲音咧，個指揮又未必會聽得到喎。即係你你漏咗啲，即係逢四進一咧，漏咗啲音咧，難嗰啲你就漏 skip 咗佢咧，個、指揮又聽唔到嘅喎。但係就睇到支公係啦，嗱，因為你嗰個指揮咧，就未必係嗰啲 即係好似 Toscanini 嗰啲咁樣咧，你即係個 B 定同 B flat 都同你拗一餐嗰啲死味啊，即係已經嘈到死味嚇、已經極八十人喺度奏緊啦，佢都仲可以居然睇你個單簧管居然知道啊有估啊！嚇，唔係 B flat 喎咁啊，咁呢啲好少噶嘛，一百年嚟都冇一個噶嘛，嚇咁啊通，但係就好緊要咧，而家拉弦樂咧就係要跟功法啦，嗯嚇，即係因為咧好。 即係就算係指揮啲耳仔唔係咁好咧，但係都用眼睇噶嘛。冇錯誒、咁啊見你個個都落功，點解你上功咧？咁啊賴嘢啦。咁有型嘅你咁啊！啊，咁啊賴晒啦，啊咁啊，但係 Tokowski 咧就好嘢喎，佢唔使跟功法嘅喎，唔理嚇、但我就唔知佢到底佢係唔唔跟功法定係佢專登兜亂啲功法咧咁啊嚇，即係可能佢係，我哋好難知喎 呢個。嗱我真係要要再睇翻研究下先，即係睇下佢啲片到底佢係安排咗係有啲有一部分嘅人上功，一部分嘅人落功咁樣。即係睇落咗似個海咁啊！人浪係啦，冇錯啦，即係造成，而佢個聲音佢真係出現咗一種好似海浪咁啊咁嘅聲咁樣，魚魚咁樣湧出嚟嘅喎，啊，即係你聽到佢又唔係唔齊喎，佢佢係都齊嘅喎， 但係點解啲聲好似咁樣層層疊咁樣湧出嚟嘅咧？好立體嘅，尤其是啲弦樂一大堆嗰陣時滲出嚟咧，嗯係真係成個海浪咁冚過嚟喎。嚇，楊師傅啊講得好啦，真係。人浪人浪咁聲嚇，咁有時咧就算係誒誒有啲我哋好聽過好耳熟能詳嘅嘅嘅曲目咧，啲歌仔啊咁樣咧， 喺佢嘅手上邊咧，指揮底下咧，又出現咗啲唔同嘅效果。嗯，嚇咁，不如我哋又聽下呢一首咧，就係、聽呢首啊勁啦！呢首嚇唔使撩范冰冰啊，聽呢首。咁咁冇癮，嚇 Air on G string 啊呢首啊咁啊 Air on G string 其實就係一個即係誒點解叫 on G string 咧？一個即係一個昵稱嚟嘅啫嚇， 咁就唔係真係全稱嘅，喺即係唔係真係一條一言上面發生嘅？係啊冇錯啦。咁啊因為最揸流灘嘅原來最主要就係源自咧一個誒、小提琴嘅改編版本。係啊，咁就佢就用咗啊 on G OK G string 咁樣嚇，咁就誒咁啊嗌開就係咁樣啦嚇，咁啊同埋幾好聽啦，係咪 on G string 即係諗起都 想入非非咁嗯嚇，咁啊即係可以咁咁樣嗌咯，咁就係 Orchestral Street。誒、Number Three 裏邊嘅其中一段詠嘆調，咁、我哋又聽下呢個魔術師又點樣摸啲嘢出嚟啦。「 真係好啊，幫我哋飛歐埋啊 Stokowski，幾正推唔使推，啊！完全臨尾成飛歐，哇！係咪好正啊？呢、個呢個版本好正，嚇，即係海浪咁樣係有湧埋嚟層次嘅。嚇，即係好似個人喺度，即係玩緊如來神掌嗰啲，有啲掌風喺度推下推下咁樣你講緊啲公園打太極嗰啲啊，嚇嗰啲 feel 唔到喎。推下推下，嚇，即係唔 簡單啊！即係咁啊，用用大樂隊咧。誒一齊嚟玩呢、個呢啲巴洛克作品咧，嗯就唔係卡拉揚首創咯，因為卡拉揚咧就試過啊同用 Berlin Field 又係玩呢首嘢嘅，嗯咁就亦都都好多人好買好多嘢，買好多嘅呢係點？係啦，咁啊亦都玩嗰啲誒誒嗰啲誒 Albinoni Adagio 啊，誒 一紮巴洛克嗰啲兒樂嘅作品，咁就就係用 Canon m a p a g i b l e 係啦，冇錯啦嚇，咁就用 Berlin Field Full Orchestra 嚟玩嘅，咁啊啲聲就好勁抽啦，咁啊咁。咯。但係佢佢好中意啦，將啲大樂隊玩啲細嘢。係啊，咁啊再加埋啲現代少少嘅錄音，當然好堅啦嚇。咁但係都係聽翻啲祖師爺嚇出出手咧，係 又唔即係唔完全唔同係冇錯。嚇，即係唔我覺得唔係唔完全唔同風格係直情唔同級數啊。嗯，嚇，即係佢係直情好似控制咗個控制咗啲海嘯咁樣啦。嗰啲海浪完全喺佢手手掌心裏邊咧，嚇俾佢搓圓撳扁拉長拉闊嘅。嚇咁啊係好有立體感嘅一嚿係一嚿嘢嚇，認真唔簡單。 誒、巴克啊時間啊關係有好多想播嘅巴克其實嚇咁啊播啦咁。誒，我哋係咪咁係咪冇啦，我哋不如冇仲有仲有仲有幾首咧，就係、誒都係巴洛克嘅，嗯嚇咁啊播埋呢個，我哋先至搞其他啦嚇。咁啊佢咧又亦都係用咗誒、 大樂隊嚇嚟玩呢個韓韓德爾嘅 Water Music 哦喎。 ，OK，係啊，相傳嗰陣時啲樂隊冇而家規模咁大噶嘛，係啦，咁即係韓德爾嘅時代。係啊，冇錯，因為原本咧就巴洛克時期嘅，即係即係我哋而家就叫古樂團啦。啊，yes，係啦，咁就即係有有 harpsichord 啦，即係古鍵琴啦。咁而嗱古樂團同而家嘅樂團有咩分別咧？咁啊，即係嗱嗰陣時，譬如長笛咧。 啊，都仲係木管嚟嘅。嗯咁我哋今時今日咧，長笛都係 woodwind 嚟嘅。咁啊，但係咧就銀色嘅金屬做嘅。係啊，其實我覺我一直喺我心裏邊有一個謎嚟嘅係。啊，點解啲木管點解叫係咁 wood wind 嘅咧？咪叫 wood wind 咁先至啦。啊點解唔係 brass 嚟嘅？就唔用 wood 做嘅咧，咪係咯就唔用木做嘅咧。好有香港香港精神咯，鑽石山冇鑽石啊，係啦金鐘啊冇鐘啊，啊，鑽石山有鑽石喎，真係。菠蘿包冇菠蘿， 鑽石山有鑽石喎，但係你要去荷里活廣場唔知邊間鋪嗰度買喎。哦，其實嗰個位已經有得買鑽石我呢個講山㗎啦係舊近年嘅事嚟㗎嘛。嗰個位已經幾廿年唔係鑽石山啦，啊嗰度啊，鳳鳳以前鳳凰村啊，定係大磡村啊？唔係唔係，啊，以前大磡村咪嗰度咯，對上啫嘛。咪就啊唔係佢一路之前嗰度一笪全部大磡村嗰啲係木屋上到去嗰度噶嘛，係啊，即係 即係呢個星河名居啊，我撈亂晒啲地名啦，仲有啲咩上元嶺啊、下元嶺啊，啊即係龍盤龍盤苑啊、星河名居嗰啲嘛嗰啲，以前係冇屋區嚟㗎嘛，啊，即係燒咗之後就係即係簡稱包龍星啊嘛嗰度。係咪？包龍星龍星選區啊嘛，哦如果區議員啊咁啊啊係喎，即係選選區議會嗰度，係係係係係啊係啊！咁啊，阿譚炳文個女嗰度啊嘛，譚炳文個女叫譚咩啊？ 講係唔好講啦，我唔係好想講。我哋唔係講，我哋唔講呢啲嘛。係世世世間已經太多痛苦嘢啦。係啊，唔好講啲我哋講音樂，唔好講聽啲好嘅音樂。我哋盡量都唔講啲咁厭惡嘅嘢。但係啱啱生咗輝，我哋又喺度講啲好厭惡嘅嘢喎。你係咪心理變態啊？真係。嚇，咁我哋現代人就有少少心理變態，好正常嘅。唔係，我哋唔係講啲咩好厭惡嘅嘢，都幾厭惡啊！即係講呢個和合大合唱啊、梁祝協奏曲呢啲咁嘅嘢啫。哦，講起費城之音啊嘛， 係啊，即係講啲費城之音就諗起呢兩樣嘢。我哋一陣再講費城嗰單嘢先嚇、即係唔係唔係講嗰單嚇、講就嗰單 Stokowski 關於呢個費城嚇。咁啊，因為嗱 Stokowski 咧就係、我諗 誒、因為誒、做咗費城嘅嘅音樂總監之後咧係，principal conductor 嘅時候，就令佢嗰個指揮事業咧個名氣咧就大增，係嚇、令到全世界都識得佢。咁亦、都係真係由佢開始咧，令到即係有呢、個即係費城之音嚇 Philadelphia Sound 咁樣嘅出咗嚟。喂冇即係點講啊？係神話嚟㗎！細個嗰陣時認為，啊即係 Philadelphia 嚟香港係 大事嚟㗎。啊，梗係大事啦！不過冇錢買飛啫嘛嗰陣時。哦，咁啊，但係即係之後嘅奧奧曼帝咧，佢嘅繼任嘅指揮咧， Eugene 仲 Normandy 都仲係保留到呢、個誒、呃即係費城嘅嘅聲音。所謂費城之音。係啦，咁啊，再到 o m a n d y 之後咧，就似乎冇咗啦。嗯，咁啊，而家就少啲提咯。其實而家係邊個做緊 director 咧？ 嚇，上次係邊個邊個嚟啊？再後來咧就我真係唔記得咗 Ricardo Muti 啊，咁我都有都有聽。都 OK，Muti。係咁啊！但係再之後咧，就而家就真係唔知點啦。嗱，我哋一陣再講嗰、個，我哋咧聽下咧韓德爾嘅 Water Music，咁就誒、 Yes 呃有誒、呃三段選段啦，咁啊一次過聽晒佢啦，咁就誒、呃、與別不同嘅，聽下咯。「 啊， 好英好英國皇室啊，係咪？係掛住石頭婆啦，係啊，咁啊，即係 Water Music 咁啊，韓德意嘅作品啊，咁啊，平時聽又唔係呢啲味道咁啊，佢就玩到好似好 grand 啊，好似喺個廣場度玩咁節啊，奏比偏慢添，我覺得係都係嘅。係偏慢啊呢個呢一隻音樂。 但佢就唔似室樂咯，一來編制唔係室樂啦。哦，係啊，好大咁好大陣仗啦。佢係好似本來你喺個喺個皇宮裏邊玩咁樣，而家就喺個白金漢宮個外邊嚇嗰個廣場，即係好嗰個花園嗰度玩咁樣啦。係咁咁可能原本都係咁樣先嘅，啊即係喺一個即係好大嘅個個場面咁樣。 Yeah，嚇咁啊，亦都有佢嘅特色喺度啦嚇。咁啊， 頭先講起古樂團咧，即係有講咗呢個銅管又唔同啦。原本以前啲長笛咧就係用木做嘅係本身嚇，咁啊搞搞下又變咗咁咯，變咗金屬做銅管咯嚇。咁啊啲弦樂器咧就即係。即係有一啲誒弦樂器咧，我哋而家就誒、少拉啦，咁啊，咁啊，即係嗰啲咩達金巴嗰啲咧嚇，咁啊，另外就係、誒。 誒、譬如好似小提琴咁樣啦，啊，你外形上咧睇落去都係一支小提琴，咁就誒同、即係現代嘅樂器有咩分別咧？譬如 Vivaldi 啊、Corelli 嗰陣時拉嗰啲咧，Stradivari 嗰啲琴咧，係我哋雖然而家都係拉，咁但係咧其實咧就係喺當時咧係本身係巴洛克時期嘅 setting 嚟嘅，咁就琴頸嘅角度啊、指板嘅裝配方式啊。 誒同埋個小提琴裏邊嗰個低音梁咧，個 bass bar 咧，即係有一個有條骨咁樣嘅係係啊，叫 bass bar 咁啊。雖然咧同 bass 咧就冇誒好冇冇冇呢個絕對嘅關係嚇，咁、就同呢個琴嗰個 response 可能會影響大啲。咁啊，現代嘅琴呢個 bass bar 咧就因為啲弦線嘅壓力可能相對又大咗啊，咁樣咁佢個 bass bar 係增長咗嘅，咁亦、都增高咗咁樣嚇，咁、就個 聲音咧就誒同。巴洛克嘅聲音就自然不同啦，好似豐富啲、厚啲咁樣啦嚇。巴洛克時期嘅可能你感覺佢，因為唔需要有浪漫時期嘅演出嘅嘅聲音啊，咁啊，所以就嗰陣時就係 acceptable 咯咁嘅聲啊。咁今時今日，如果你拉支小提琴啊拉出嚟，俾人話你話你支琴好似巴沃咁聲喎，巴洛克咁聲喎，嚇 咁啊大鑊啦，係咪？咁譬如鋼琴咁樣，你部鋼琴彈出嚟好似古鍵琴咁聲唔係呢個我知肯定死得。嚇，即係成個電子琴咁。因為電子琴咧啲 synthesizer 扮古鍵琴好似你可以扮㗎嘛係啊啊，因為佢唔係好，因為可能因為發音唔係好複雜，係啊，所以好容易學啦。嚇啊，咁就啊，另外就係啲大鍵琴啊，呢啲咁樣，你現代 現代誒聽落去就似乎係怪怪地咁樣啦嚇。咁所以即係有人講就，如果你話巴哈啊，甚至係莫扎特啦咁樣啦，嚟到嚟到現代咧，佢佢認唔到自己首作品啊。嚇、即係一啲聲咁嘅，咁咁得意嘅咁啊嚇，或者哇咁勁嘅嗰啲聲咁樣嚇，咁啊 就係咁啦。古樂團嚇咁、就有啲人就主張即係用玩呢啲時期嘅音樂，就用翻嗰個時期嘅音樂嘅樂器咁樣嚇。咁、呢個咧 approach 咧就。就係即係係咯，去翻當時咁嘅咁嘅咁嘅味道啦，或者咁呢個都有道理嘅，啲聲都唔同晒啲樂係啦器。，就或者用翻你想像 嗰個味道啦，即係侏羅紀公園啦冇錯冇錯冇，錯即係你覺得隻恐龍係翻生咗咁，但係就會嗰隻擔人嘅。但係嗰隻恐龍可能係怪獸嚟噶嘛，啊即係到底侏羅紀時期嘅時候嚇嚇白亞紀時期嘅時候會係咪真係咁咧？隻恐龍你唔知嘅，即係但係透過你嘅想像，你覺得啊幾百年前就係咁噶啦咁樣。咁但係當然有時就因為嗰啲所謂學者咧，有時有啲研究都即係個人覺得就幾粗疏嘅。 嚇、即係佢哋認為爆窩嘅時期，譬如以琴為例咁，佢覺得爆窩就係咁，咁啊啲 tuning 咧就係低啲嘅，咁但係從好多證據咧就每個每個地區都唔同嘅，嚇咁、有啲就甚至唔係低啲添個 tuning，甚至高啲添，嚇咁啊即係咁，但係你。一日喺個大學嗰度嚇，你作為一個學者咁樣啊，啲學生就要 信㗎啦。買唔嚟唔搞多呢呢啲，又點可以出當出所謂出多幾張紙？咁又點續約咧？係啦，咁啊仲有啲樂團啊，即係嚇復古版啊咁樣嚇。咁啊有啲人咧有啲講法咧，就係話即係拉琴拉唔掂咧，誒咁啊就去拉古樂團啦咁啊。 好衰，咁嘅咩？嚇咁啊，我覺得就係好好苛刻嘅咁樣講。咁雖然咧呢個配合咗九成嘅事實，啊都有啲好出色嘅，有啲佢真係天，即係佢係好中意嗰啲古樂嘅。咁但係即係有九成人啊，係都係本身佢撈唔掂正經，即係撈唔掂而家啲樂團啊。啊，即係即係。都要揾個生存空間。現代樂團、大樂團真係唔收啊！嗰啲友仔啊， 咁慘啊！但係古樂唔係都唔易拉嘅咩？古樂係唔易拉，但係就同現代嘅樂團即係個要求係爭好遠啊嘛。係，係咪啊好似啲音色都冇咁。即係你拉首嘅 r f o u d 出嚟 係咪啊？即係雖然拉得好都唔簡單啦，但係你叫你即係相比起你拉首布拉姆斯小提琴協奏曲個爭得遠啦啲技術，係咪？你拉到 r f o u d 你未你就拉，你只可以你最最高水平你只可以拉到一首 r f o u d 你就拉唔到 bounce 噶啦嘛，係咪？嚇咁就係唔同嘅，即係唔係話偏見。 咁但係我個人就都好中意聽嗰啲古樂團嘅，嚇、即係清下腸胃咁樣。但係我覺得有少少單調喎，係即係講緊嗰啲樂器啊，因為樂器 setting 同埋嗰個技術嘅問題。係啦，咁啊，因為我哋同文字一樣啊嘛，我哋都係從簡到繁噶嘛，係嚇、就唔係由繁到簡啊嘛，嚇、即係應該，即係我哋由最初。 誒、即係可能最初係象形文字咁樣嚇，一啲簡單嘅字，慢慢越嚟越複雜噶嘛嚇，咁啊、即係係如果將啲即係個表現力越嚟越豐富啊嘛 Yeah. 智慧越嚟越多啊嘛，係、即係你係智障嘅先係將佢又變翻簡化嘅啫，係咪？嚇、即係你剝咗支琴咁樣，係唔好啦，你咁複雜咁樣嚇，就買部 Steinway 翻嚟，跟住令佢變翻 harpsichord 咁聲咁，係嘛？ 冇咁唔好咁多變化啦，你咁樣嚇。即係鋼琴，譬如你大力彈就咣，細力彈咧就可能有少少朦朧啊，比較厚、比較暖嘅聲音啊 Yeah 係好複雜噶嘛。係你古鍵琴咧大大聲噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔細聲咁樣細 pianissimo 嘅就係噔噔噔噔噔，都係咁聲噶嘛。係燈 Yeah 嘅，唔係蹭蹭蹭蹭蹭。蹭蹭蹭蹭我都蹭蹭蹭咁啊蹭蹭蹭係，情拎層層咁噶嘛係嚇咁就 即係都係音樂嘅一個即係誒演化啦，都屬於係嘛？好啦，咁我哋講起咧 Stokowski 咧，即係唔可以講我哋頭先提開嚇費城啊嘛，咁就係費城令到 Tos。 Kowski 咧，史托高夫斯基咧，即係上咗呢個世界舞台，咁不特止啊，仲係咧好多人認識佢咧，為世人所熟悉咧，咁啊不能不提啦。和路迪士尼喺三幾年嘅時候嗰、個動畫誒、Fantasia 啦 Yeah 咁就誒，即係有有米奇老鼠啊，有其他和路迪士尼嘅動畫，咁就一班插畫師咧就誒、去誒、為呢、個誒、古典音樂嚇、 Yeah 就 配上啲畫啦，或者啲啲啲畫配上古典音樂，我唔知邊個。 OK 唔知邊個邊個係雞，邊個係蛋啊？嚇，咁就令即係其實即係非常好好非常好睇同埋非常好聽。係咁啊，指揮就係有 Stokowski。咁而誒、呃史托高夫斯基咧，就係誒喺如果話托斯卡尼尼就係、因為喺電視嘅廣播嚇到令到 啊好多美國人咧，即係成為一個家傳戶曉嘅人物啦。係咁同即係同埋 radio 啦嚇，每個禮拜都有個廣播 NBC 嚇、大家都聽到佢嘅聲音。咁咧 Stokowski 咧就係、一個喺銀大銀幕上邊啊出現嘅，應該係第一個指揮啦。嚇咁、就佢你見到佢嘅背影啊，咁啊甚至有同呢、個。即係誒誒米奇老鼠有啲互動嘅，一開始嗰一幕耶耶耶耶！ 係嚇，咁啊令人好深刻。咁、而 Fantasia 裏邊咧嗰一幕咧就非常令人深刻嘅，就係、有一個魔魔法師的徒弟啊。嚇，咁就 Dukes 嘅作品嚇，咁、就裏邊啊啊 米奇老鼠就即係魔法師啊出咗街 yes 咁啊 yes yes 嗰把掃把，係啦，跟住米奇老鼠咧就就又學魔法師咁樣點啲掃把去啲啲地拖啊，去拖地啊，去去掃啊。咁啊，但係咧徒弟咧就攣晒氣嚇，咁啊跟住即係啲魔法失控咁，啲水啊大洪水咁湧 Q 晒出嚟咁樣嚇，咁就冇法子收拾咁樣嚇，咁就即係。 誒、即係我之前講過啦，就好似香港而家個情況咁啦嚇，即係啲魔法師走咗啊我而家學緊第二個魔法師喎，睇係嚟啊，咁啊，即係有樣學樣咁啊，舐晒嘢啊，hình拎紅紅咁樣啦，咁啊 學埋第二個魔法師啊，仲大鑊啦嚇，因為你學咗嗰啲唔係魔法師啊，就學咗啲茅山師茅山師傅咁樣嚇。揼如果係下你先真。嘅茅山都仲好嘅，嚇嗰班呃神騙鬼。嚇學咗啲神棍係咪啊？嚇嚇咁就舐晒嘢啦，咁啊嚇。我食 Q 死人嘅，嗱咁啊呢個費城嘅錄音咧，當然係舊少少啦嚇，咁、就誒三幾年嘅錄音，咁啊係 係我哋今次又揀咗好少啫嚇，咁之後就有啲係誒即係錄音好好好立體噶啦嚇，咁、就但係你都係不可不聽嘅，咁就史托高夫斯基嚇加費城嚇就玩呢個魔法師的徒弟嚇，咁、就原就喺呢個和路迪士尼 Fantasia 裏邊嘅出現過嗰啲音樂嚟啊，我哋聽下。好。 咪爆啲水出嚟？正咧，點正啊 Candy，乒乒乓落倒瀉籮蟹咁樣咧，係咪啊係啊？即係好似我即係實況啦，我哋而家係咪啊？咁但係。算唔算唔算？係咪啊？啊不過有樣唔同咧，臨尾咧魔法師咧，即係喺 Fantasia 度魔法師翻翻嚟噶嘛，嚇、即係佢搞到海嘯咁滯嘛，間屋裏邊啲水啊整晒出嚟，啲數啲、地拖曼咁揸住一桶二桶嗰啲水咧嚇， 咁啊整晒出嚟咁啊，但魔法師翻嚟一聲一喝啊，咁啊即即刻全部歸位嘟嘟嘟嘟，嚇，即刻平靜晒咁樣嚇，係咁我哋就係爭一個魔法師咯，亦都唔會有噶啦呢個。唔好恨啊！冇魔法師啊，講笑嘅啫呢個。係啦，咁啊，即係所以真係要，即係有時要睇下呢啲咁嘅動畫咧，就安慰下啦，咁啊幻想下啦，係 嚇，又唔好又唔好太認真啊，睇得一種宗教式嘅稀奇。係啦，冇錯啦，嚇咁就費城嘅時期嘅 Stokowski，咁呢個錄音都唔曳喎嚇，即係唔都仲聽到佢搞乜喎。我覺得係而家啲數碼技術好犀利。嚇、都唔係㗎，原本都好聲㗎，即即係可能原本你攞張黑膠碟出嚟，可能仲好聲添。 OK 係啊，咁、但係即係其實唔係執到執到變咗咁啊！其實你聽翻好多 誒誒舊嘅錄音咧，如果佢你係聽到啲即係最頭版啊嗰啲咁樣咧，其實嗰陣時真係好好聲㗎喎。嚇咁、但係我哋最早期咧，如果你買啲譬如 Living Stereo 嗰啲咧，最早期出嗰啲咧， 譬如 Hi-Fi 啊或者嗰啲咧，你覺得講真真啊又尖啊啲聲啊，啲小提琴好鬼尖啊，咁、令到嗰一代嗰啲人咧以為 Hi-Fi 咧就係技術好勁，拉得好快，但係啲聲就唔靚咁咯。唔係可能咁呢個真係俾人笑死啊！係咪嗰陣時嗰個標準未掌握得好嗰個 RIAA 嗰個，即係為咗要印落隻黑膠度，就及誒壓縮咗啲低音。 即係錄音技術。哦，嗰、個就唔係黑膠啦，我講緊 CD 啦。哦，OK，OK，OK 講緊對最早出 CD 啦。 OK，OK 嚇 嚇 RIA 都 OK 嘅，咁即係佢增加咗嗰個動態範圍。係啊咁但係誒誒，但係你知啦，即係誒黑膠同以至 analog 嘅錄音本身個動態範圍就冇咁大嘅。係 OK，但係 digital 點解會搞到咁咧？初初就係、誒初初嘅器材其實就即係乏善足陳啊！即係尤其是係用十六 bit 嚟， 即係擺咗入 CD 裏邊。 sampling 嚇咁、就誒、呃到到咗一啲叫 differ 嘅嘢咧，即係誒。唉，唔好講咁長啦嚇，即係到即係譬如後來再二十 bit 點樣再再將佢能夠盡量擺到入去個十六 bit 嗰個嗰、個嗰、個位元裏邊咧，咁樣嚇，都係好耐好後期之後先有。嗯啊，咁就誒。 嗯即係 B B 仔嘅嘅產品就當然係差啲啦，初初嚇 Right 嚇咁，但係到到而家咧個 digital 嗰個 recording 就基本上都即係成熟咗好多嚇，其實好好好好聲㗎啦，可以嚇咁、就即係啲發燒友講嗰啲咩數碼味啊，基本上冇咁嘅一回事。所以我唔係好信即係呢個玩玩翻轉頭玩膽機嗰、個嗰、個原因，哦，嗰啲嗰啲情調啦。 但係唔係好聲喎。咁啊，好聲誒，都係都係見仁見智啦。係係啊，即係有啲人因為即係譬如揸部 Lomo 機，點解要用 Lomo 機嚟影相咧？ 唔識影咯，因為啊，咁啊，以你為以為佢以為部相機幫你做晒，其實讀部 Lomo 機係乜 Q 都做唔到。咁啊，但係你識你你有追求啊，識影相啊，就係咁講啫。有啲人啊，即係佢佢即係總之覺得嗰啲過癮嘅啫嘛。係佢點會佢點會同你講潮流啊！個超冷超冷，係啊唔我我只係我咁講得罪好多人㗎，不過咧即係俾啲 tips 啦，大家啦，如果你想玩嘅話，一定唔好影幻燈片，嗯 一定係嘥錢，全部嘅乜都見唔到最。嘥錢啊！我影嘥嗰陣時，副唔係啊，你曝光一定唔啱啊，而幻燈片嘅寬容度好窄嘅，係啊，即係你嘥幾多啊嗰陣時學？咪咯，你應該咧就學攝影用黑白嘅負片，個寬容度就好闊嘅，係亂印都得嘅。嗯， 咁但係就係好似呢啲，佢你諗下佢哋點解玩呢啲咧？即係佢可能一來潮流啦，人玩我玩啦，呢、個唔係喺居潮流嘅歌好叻㗎呢個居多啦。 ，Lomo 相機你知唔知係邊度做嘅？嚇俄羅斯啊嘛，唔係，係一間香港嘅廠做嘅。哦係 O K 咩 Lomo 呢個牌子係烏克蘭光學廠嘅。哦即係即係 Lomo 呢個牌子本來就係廣東話嚟嘅，叫老母，嗱，可能後嗰個來譯咗做 Lomo。可能嗰個烏克蘭人嚟香港住過，不過呢個就唔係後尾咧，因為烏克蘭原來係咁停產啊，好多嘢停產 咗。啊咁有班奧地利仔就誒、呃去俾錢買定點樣樣繼承咗呢個牌子，就除咗嗰啲 Lomo 傻瓜機。嚇即係電子嘅傻瓜機之外咧，就出好多塑膠相機，而啲塑膠相機咧就香港一間叫宇宙電子廠做嘅。哦，係啦，嗱。 嗰啲玩呢啲嘢嘅人咧，都係追求真係特別嘅聲音，即係特特別嘅畫面啊嘛。特別嘅效果啦膽膽機又有少少係咁嘅，佢有時可以好悅耳，誒又有啲膽嘅特色啦，即係嚇。就係失真啊嘛。二次鞋講得講得 Pacific 啲就係二次鞋波失真啊 OK 即係如果我誒、呃 即係誒誒誒 transistor 咧就係三次鞋波失真比較豐比較多啊嘛。我唔記得晒咁啊膽就係、啊二次鞋波失真。咁呢種失真電子咧，嘢我唔記得晒佢聽落去咧係順耳嘅 OK 冇咁吉嘅。咁、有啲人就係中意嗰種。嚇！如果膽其實我聽過有啲好，即係做到好低失真、好 transparent、好多 details，動態都仲好好嘅。 但係啲人就唔中意啦，冇膽味嘅所謂。啊係啊，咁即係所以有時嗰啲人咧就唔係追求一種更高質啊、更全真啊、更 details 啊。俾咁多錢買架 Macintosh 就係買失真。就係買呢啲獨特味道啊！咁所以你咪聽見有啲發燒友話嗱呢部機咧就攞嚟聽人聲就好嘅，嗰部機咧就攞嚟聽小提琴就好嘅。咁啊 咁我慘啦！你你聽唔聽管弦樂咧？咁你咪買好多部機但係我咯覺得首先要健身。啊！你要將啲嘢抬嚟抬去掹過晒啲線再插過，哇！一換唱片唔係機都換埋嚟托嘢，嗯係點搞？即係所以咧，最好就好似香港一個發燒界嘅前輩大師咁啊，就聾咗一邊耳仔就正晒啊！嚇嚇誒香港就冇立體聲嘅問題。唔係啊，聽唔到啊嘛，係咪啊？ 係嘛？有有人上佢屋企度喂，，咁慳好多喎，唔使買兩邊喎，買一邊得咯喎。唔係咁，但係都要擺晒喺度嘅，嗰啲神壇要擺晒喺度嘅。冇錯係抄咗未上去但佢冇聲出咧， 佢聽唔到咁啊，咁啊正咯。即係有人試過上去屋企朝聖啦，哇大師咁樣嚇，上到去咁啊，發覺誒點解一邊冇個聲嘅？手中無劍，心中有劍。係啊，咁啊，即係大家都喺度，喂，出唔出聲好啊？誒，冇啊，冇冇冇出聲。一陣話叫你幫手托嘢，你係死啊嘅。咁跟住大師隔咗即係嚇五五到十分鐘咁先，誒有啲事話走去揈下條喇叭線，哇咁揈下條喇叭線，即係好似我哋喺度揈下啲耳筒線啊。 OK，啲聲先出翻嚟咁啊！即係佢係隔咗好耐都未察覺嚇呢啲 OK 大師嚇就係咁樣嚇。咁啊費城嚇咁我哋聽呢個啦，咁啊不如聽多段仔啦，好冇啊？嗱呢一呢個就錄音真係曳啦嚇，咁啊講明先啦嚇，咁就係、但係咧呢個咧就係、誒呢首作品咧嘅首演嚟嘅，亦都係一個最早嘅一個錄音啦。咁啊 誒、生活確艱難，人造到殘係咪啊？咁多一流嘅享受都係八鬆啲蚊嚇。啊，帕格尼尼主題啊隨想曲嚇，咁就 Rachmaninoff 嚇 Rhapsody on a Theme of Paganini，拉哈曼尼諾夫嘅作品。咁啊演奏指揮就係史托高夫斯基加費城愛樂，咁就。誒彈鋼琴嘅咧就係呢個拉哈曼尼諾夫本人，哇！ 되나?咪正啊？生活確艱難哦，呢個好勁啊！拉埋洛夫，嚇，咁啊，好個咁殘嘅琴出嚟錄音仲仲咁出喎。係啊，嚇，同埋啲弦樂咧，即係哇 V V W W 咁樣咧， Yeah 線上線落喎嚇，即係我諗呢啲我諗現場聽一定好正，可惜可惜啦，可惜冇得講噶啦，死咗咁多年啦係咯嚇 即係嗰種色彩係似乎係我哋之前聽話個咩最佳版本啊 f i t z w i n e r 加魯賓斯坦啊，我懷疑都唔係嗰回事啊。但係個樂樂隊嗰種色彩係啊，始終都係冇啦。 Rina 嗰個係芝加哥個版本啊嘛。係啊，嗰、個都好正嘅嚇，咁啊不過即係拉赫曼尼諾夫本人拉彈嘅又唔同，不過咪咯不過 l a m a n i l o f 本身彈琴唔係咁 romantic 嘅啫喎，即係唔係咁詩意嘅啫喎。 嗯，嚇，佢係有少少陽光氣息嘅喎我。聽多幾隻先知啊啦。啊你我我知你係邊隻唱片啊？嚇咁嗰個我係丟失咗嘅唱片嚟嘅。 OK， OK 佢係比較硬淨啊，都係彈得。有啲人就覺得佢係 cool 咯。咁俄佬咯，係啊，有啲 cool 嚇，咁啊，但係 cool 有 cool 聽嘅，唔使下下都加多幾錢肉緊啊！好賣啲啦，啊加多幾錢肉緊就。啊，咁啊，你濫情啊，係啊，哇，濫情好賣啲啊！好嘢喎，阿 Candy 呢啲嚇， 即係有文學根底果然係唔同啲啊！唔係冇啲咁嘅事。嚇濫情嚇。好啦，咁啊，我再播嗱呢啲嘢，即係又係唔播又唔得喎嚇。咁我哋頭先講咗咧，誒 Toskowski 咧就改編好多嘢啊嘛嗯嚇。咁啊有啲咧，即係我哋頭先講話圖畫展覽會咧嚇就 係誒、通常我哋就聽啊拉威爾嘅嘅 orchestration 嘅版本啦。Stokowski 就話唔得，喺、我呢啲嚇你係作曲家啫，但係講 orchestration 唔夠我嚟咁樣嚇，咁佢、就更加即係佢就自己就做咗個 orchestration，咁就算係少聽啲嘅其實。少少人演奏添係啊呢個。 Stokowski 少人版本少人演奏。啊，咁但係咧就哇，真係聽到笑咗出嚟啊！因為你估唔到嗰啲 嗰啲效果咁嚴重咁過癮。呢隻音樂本來應該係送喪咁嘅氣氛嘅喎。嚇。咁咁唔係，咁首首唔同嘅，咁多幅畫係咪啊？啊，聽咗呢個先，咁就誒誒，佢將兩個擺埋一齊嘅嚇，咁啊有有雞仔啊嗰啲啦，有嚇，聽下。 係咪搞笑啊？佢同拉威爾嘅心目中想要嘅嘢都幾唔同啊！係啊，個 concept 完全係南轅北轍啊！係啊，嚇咁啊，話時間時間所限啦，即係唔播得好多喎。嗯。嚇，即係而家仲有唔係好多，咁啊咁啊就唔播啦。啊咁啊咁啊 咁啊擺我哋擺上個 playlist 咧，就擺上我哋喺路漢推估個 Facebook page 嗰度啦。咁啊，係嘛係？啊，擺多隻嗰仲得喎。啊，咁啊，咁啊，等大家即係即係揾嚟聽啦嚇，揾嚟搞下啦。嚇咁哇，仲有好多啊揀咗，哇呢首又係唔播唔得嘅喎，慘啊！呢首又係唔播唔得，首首都唔播唔得，點算呢嚇？咁咧就幾分鐘咁啊，我哋 不如播埋有一個好搞笑嘅啦，我就揾到，我好似之前講過咧嚇，盧漢推估最播得最多係咩啊？ 啊一八一二啊嘛，嗯，嚇係咪啊？好似係寫到咪一百一二最多咧？唔係啊，根據統計數字，而家可能唔係咯喎。係咯。啊 OK，好彩啫嚇嚇， 就你保持報過你報過都係好似兩次喎，一百一二。哦都好你一次定兩次啊？都都好啲咁啊嚇，咁啊終於咧俾我揾到個搞鬼搞怪嘅嚇一八一二啦，咁就誒、哦譬如我之前報過 Fitzminer 啊，好似有次 Tamin Karloff 嘅有一個柴記，唔知咩二一百週要槍有150週槍，年要炮有炮嗰只啊。係啦，咁但係呢一個咧就搞笑啦，佢嗰個亦都有炮嘅，咁啊誒， 但係嗰個炮咧係火箭炮嚟嘅。嚇火箭炮，即係出嚟啲聲咧，唔係砰，突突突突突突砰，唔係咁嘅。咁係點啊？哦放煙花，哦，又唔係放煙花喎，嚇！即係你放煙花咧都啪啪咁樣，啊放煙花嘅版本我聽過，有炮有煙花嗰個，係嚇 Tamin Karloff 呢個咧就咁樣啊。 嗯，咁啊，原本咧就喺有一個 Decker 嗰個時期嘅 Phase Four 出過啲，就叫大家買四隻喇叭咁樣咧嚇，咁啊上灣山咁樣。其實我從來都唔知嗰個效果係點。咁啊，好多人即係都唔興唔興啦，冇興即係過嗰啲器材好似啊因為嗰你喺嗰啲人屋企 嚇，連立體聲都未有，單春一隻喇唔叭。係佢立體聲一隻擺喺窗口邊啊，一隻擺喺門口，其實都唔係好知係咩效果嘅。唔係啊，但係同埋嗰陣時咧，有好多都就算立體聲出咗咧，有好多人都未有立體聲播放設備嘅。嗯即係你估我哋香港人咩？乜 Q 都買最新最靚。唔係呢個顯示香港市場嘅進步。嚇、即係你如果有啲東啲啲東歐國家，唔好話東歐啦嚇，馬來西亞都仲聽緊 cassette 帶嘅。哦，係，啊而家仲喺度租緊 帶睇都未定，係啊睇無線啲劇。係啊，咁就就我哋香港人就唔明啊，即係以以為啊立體聲一出嘅個個都立體聲，咁唔係嘅，個買多對喇叭好好貴噶嘛，係咪等於買多套擴音機啊！係啦，咁啊啲架撐要換過啊嘛，嚇咁、但係 Phase Four 嘅時候咧，嗰陣時聽嗰隻一百一二咧，嗰啲嗰啲火箭咧，啪， 佢仲要啊左邊嚇斜對角咁樣射去右邊，右邊啊對角射翻去左邊咁。煩啊！打交叉咁樣好冇？即係如果你個音響係靚嘅話，你聽到嗰啲係啊至緊要唔好搭錯線，咁樣好冇？搭錯線就冇呢個效果。嚇咁而家啲 CD 又唔知有冇有冇有冇有冇咁嘅效果咯？咁啊、比較長啦，首嘢我哋飛去最尾嗰度啦，不如好嘛？好啊，咁啊聽聽少啲啦嚇。啊 不過佢整體都演奏得非常好。我哋應該第一次啊，飛去最尾先嗰部分播。演奏得非常好嘅，我聽下啦，好啊。「 哇 死唔斷氣啊！係咯中聲英文啊！呢個真係前掩後耳後排攻擊嗰啲嚟嘅，打排球嗰啲。犀利，嚇咁啊！即係頭先佢加插咗嗰、個 合唱團啊，咁樣咧、就好似即係應該係喺喺錄音室裏邊係有拉到 fader 咁樣嚇，突然間哇樂隊好似收晒，突然間係啊！突然間好 odd 咁 cut 咗入嚟嘅成喎，隊成隊合唱團突然間好似擺咗喺你面前即係總之個人咁樣個音場唔係好啱啊！係噶，即係 Stokowski 就中意玩呢啲嘅，即係佢係算係嗱，有啲人就有啲指揮就完全唔理技術嘅，係譬如 Stokow 誒 Toscanini 嗰啲古人咧嚇 啊，即係人哋同佢啊大師誒嗰呢段就啲筆啲啲啲機都就嚟爆啊咁啊嚇，即係可唔可以點點點佢佢就 big 點樣先咁啊，即係關我你啲機爆關我 Q 事咁啊啊！即係但係 Stokowski 啦呢啲咧。 Grand Gu 啊，呢啲咧都好注重即係後後製啊，嗯唔係即係我覺得佢係好好清楚，第日係會出唱片。係，喂，同埋佢個佢即係佢個年代又唔同咗啦係嚇，即係即係你講 Toscanini 嗰啲仲喺度 細個仲喺度對住通街馬車啊嗰啲咁。係係係係。咁但係呢個年代咧，佢覺得即係開始接受咗，即係錄音都係音樂嘅表達嘅創作嘅一部分。而且係重要嘅一部分添。係啦咁啊哇即係而家而家睇啦。即係 Stokowski 就更加啦，即係喺個電影度，即係喺度推廣古典音樂啊！即係佢唔覺得，誒、我哋唔應該要有畫面啊！唔係我哋褪翻七十年、八十年嗰陣時，呢啲叫新媒體啊嘛。係，即係佢呢啲行得好前，咁佢佢亦都即係用用技術咧，即係嚟創造 咗一啲即係以前冇出，即係好似頭先個合唱團突然間飆出嚟嘅，係係係嚇你現場點玩都玩唔到啊嘛，咩應該喺後面噶嘛？嚇即係你好難叫啲合唱團突然間誒走晒出嚟噶嘛。 鬼鬼片咁啫。即係佢哋又中意玩呢啲咁嘅效果，咁但係即係個演奏係好精彩嘅。咁呢首嘢咧有時撞到九彩噶嘛，臨尾咁啊又中又管係係。又又又又軍樂啊喂，佢合唱團即係個歌都唱埋呢個就真係乜都有晒咯係啊，咁啊即係誒，但係佢即係係咯，即係佢係俾咗一首咁咁咁咁。 即係唔係咁成功嘅作品咧，亦都又俾咗一啲即係增添咗啲色彩喎，落去俾咗啲。俾咗啲 magic 佢啦。咁同埋頭先啊啊啊白蘭高話嗰啲唔似火箭炮喎，係咪啲聲？唔似啊，真係。似死氣喉，係啊，啊唔知咩聲？係咯。咁一般你咧，砰得得得得得得得得得，砰咁嘅啫嘛，嚇咩聲嚟啊可能？真係錄死氣喉。嚇唉，真係啊！ 嗱，即係算係，即係我聽咁多個錄音，冇一個係咁嘅效果嚇，咁係得幾幾 unique 嘅嚇。係得 Stokowski 係咁嘅效果。嗱就係咁啦，咁啊即係唔好意思啦，啊時間有限，有唔有好多好精彩嘅嘅 誒誒錄音嘅 Stokowski。咪咯咁就，Shostakovich 又未播，Stravinsky 又未播。係啊，咁就等大家慢慢去發掘啦。嗯，係啦。咁啊，今日時間啊到到呢度為止啦喎，好嘛？好啊，好啊，咪走住喎，跟住聽埋咩喎？係啊你冇得走啫，我哋走先啦。跟住就直播嚇，係啊啊要聽呢個 Gordon 同埋呢個阿楊師傅嘅炎黃解毒片啊，係啊解一解毒先。聽 Detox 啊，聽完呢啲老漢推古，要即刻 解一解毒先啦。啊，好啦，下個禮拜見啦，下個禮拜見好拜拜拜拜。你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你估細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊 ？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastic，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽路漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。路漢推古古古古。